บุ๊กทูห้าสิบเจ็ดพันจโฮฮาฟต์พบหมอ در مطب دکتر ดิฉันมีนัดกับคุณหมอ من وقت دکتر دارم ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา وقت من ساعت ده می باشد คุณชื่ออะไรคะ اسم شما چیست กรุณานั่งรอในห้อง لطفا در اتاق انتظار تشریف داشته باشید คุณหมอกำลังเดินทางมา دکتر الان می آید คุณมีประกันกับบริษัทไหน بیمه کجا هستید ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม چه کار می توانم برای شما انجام دهم คุณมีอาการปวดไหมคะ درد دارید เจ็บตรงไหนคะ کجای بدن شما درد می کند ดิฉันปวดหลังเป็นประจำ من همیشه کمر درد دارم ดิฉันปวดหัวบ่อย من اغلب سردرد دارم ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง من گاهی اوقات دلدرد دارم ถอดเสื้อออกค่ะ لطفا بالاتنه خود را آزاد کنید นอนบนเตียงตรวจค่ะ لطفا روی تخت دراز بکشید ความดันโลหิตปกติ فشار خون شما خوب است ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ من یک آمپول برایتان می نویسم ดิฉันจะให้ยาคุณ من برایتان قرص می نویسم ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา من یک نسخه برای داروخانه به شما می دهم